Deməli, e, şəfayət barəsində insanların düşdükləri azğınlıq, insanların şəfayət mövzusunun üzərində müxtəlif firqələrə bölünmə, bölünmələri, yəni Quranda və sünnətdə varid olmuş şəfayət haqqı ki, Allah və Rəsulu bildirib ki, qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin və digər Peyğəmbərlərin, mələklərin, şəhidlərin, müsəlmanların ölmüş uşaqlarının, Quran-ı kərimin, Bəqərə surəsinin, orucun şəfayət haqqı var. Qiyamət günü. Və bunun üzərində bugün insanların düşdükləri qarma-qarışıq vəziyyət. Bu, həmən bu şəfayət haqqını bu dünyada biz hələ indi sağ ikən Allah rəsulundan və yaxud da digər verilən kəslərdən çağırıb istəməyin hökmü. Bunu edən insanın hökmü barəsində insanlar fikir ayrılığa düşüblər və həmən bu əmələ müxtəlif hökmlər verilir. Və indi Allah subhanəhu və teala'nın izni ilə bu mövzunun üzərində e, şəriətdən, Allah subhanətə alanın kitabından və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindən <coughs> və İslam alimlərinin, mötəbər İslam alimlərinin bu barədə sözlərini zikr edirəm. <coughs> Deməli, birinci başlanğıc olaraq bu şəfayət mövzusunda insanların düşdüyü birinci və başlanğıc olan azğınlıq məsələnin hökmünü şəriətdən kənarda, Allah subhanə və tealənin kitabından kənarda və Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsindən kənarda axtarmaqdır. Ən birinci, azğınlığın başlanğıcı budur. Yəni, bugün görürük ki, insanlar bu məsələ barəsində danışan insanlar, yadan insanlar, xütbə verən insanlar, baxırsan, saatla danışır mövzuda və danışdığı da ancaq ondan ibarətdir ki, o dedi, bu dedi. O alim belə dedi, bu alim belə dedi və azğınlığın başlanğıcı budur. Bu məsələdə insanların azğınlığa düşməsinin başlanğıcı budur. Başlanğıcdan məsələnin hökmünün araşdırılmasının üslubunu doğru tutmurlar, doğru axtarmırlar. Çünki Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə buyurur ki, Nəhr surəsinin 89-cu ayətində وَنَذَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Əl-əyə Sənə elə bir kitab nadir etmişik ki, hər şeyi bəyan edir. Əcəl Allah subhanahu və teala'nın kitabı bu ayətə görə hər şeyi bəyan edirsə, şirkin şirk olub olmamasını həmən bu kitab bəyan etmir. Başqa yerdə axtarmağa nə ehtiyac var? Və həmsinin Şeyhul İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki: "Fəizə tənazəə al-muslimun fi məsələtin vacibə raddu ma tənazəu fihi ilə Allah və ilə Rasul. Fəəyi qavleyn dəllə aleyhimil kitabə və sünnə vacibə ittibauhu." Şeyhül İslam buyurur ki, əgər müsəlmanlar istənilən bir məsələdə ixtilaf etdilərsə, ixtilaf etdikləri andan onlara vacibdir ki, ixtilaf etdikləri şeyin hökmünü Allaha və Rəsuluna qaytarsınlar və ixtilaflı olan iki sözün birinə Allah və Rəsulun sözü dəlalət edərsə, həmən dəlalət edən sözə tabi olmaq vacib olur həmən an. Və Allah subhanə və teala bizim üçün bunun hökmünü Quran-ı kərimdə qoyub. Allah subhanə və teala Nisə surəsinin 59-cu ayətində buyurur ki, Yə yuhəl-ləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, əti'ullah və əti'ur-rasul, Allah və rəsuluna itaət edin Fəintənə və ulul əmri minkum və sizlərdən olan, içərinizdən olan əmir sahibinə itaət edin. Fəintənəzətum fi şeyin fərudduhu ilə Allah və Rasul. Və hər nədə ixtilaf etsəniz, Allah əmr edir ki, onu Allah və Rasuluna qaytarın. Fəintənəzətum fi şeyin. Şey kəlməsi burada əlifləmsiz olaraq nəkrədə qeyri-müəyyən isimdir. Yəni, nədə ixtilaf etsəniz, az, çox, hər şey əhatədir. Nə mövzu olur olsun, Allah subhanətələ bizə əmr edir ki, ixtilaf vaxtı ixtilaf edilən şey Allah və Rəsuluna qaytarın. Ayətin əvvəlində Allah subhanət hala buyururdu ki, Allaha, Rəsuluna və əmir sahibinə itaət edin. İtaət üç şeyə Allah subhanət hala buyurur. Ancaq ixtilaf düşəndə demir ki, həmən ixtilaf etdiyiniz şeyi Allaha, Rəsuluna və əmir sahibinə qaytarın. İxtilaf vaxtı isə ixtilafın hökmü ancaq Allah və Rəsuluna qaytarılır. Və başqa bir ayətdə Şura surəsinin 10-cu ayətində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mə ixtələftun fihi min şeyin fəhukmuhu ilallah." Nədə ixtilaf etsəniz, onun hökmü Allahadır. Və məsələnin başlanğıcı necə əvvəldə zikr etdim, məsələnin başlanğıcında, kökündə olan azğınlıq, məsələnin kökünü ayətlərdə, hədislərdə yox, İslam alimlərinin sözlərində axtarmaqdır. İslam alimləri Allah Rəsulunun varisləridir. Peyğəmbər s.ə.v hədisə buyurur ki, İnnəl uləmə və rəfətül ənbiyə. Alimlər Peyğəmbərlərin varisləridir. Lakin, alimlərin sözləri İslam dininə görə hüccət sayılmaz. Alimlərlə bağlı olan qaydada deyilir ki, Əl-uləmə yustərşədu bihim və lə yustədəllu bihim. Alimlərlə rüşd, haqq axtarılır və onlarla dəlil gətirilmir. Alimlər vasitədir. Onlar vasitədir ki, onların vasitəsi ilə haqq axtarılsın. Hər hansı bir şeyin hökmü axtarılsın. Alimlərin sözü öz özlüyündə hüccət deyil. Və Allah Subhanahu taala Muhammed surəsində buyurur ki, 14-cü ayətdə: "Əfəmən kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahva'ahum." Deməli Allah Subhanahu taala buyurur ki, öz Rəbbindən dəlillə olan adamla əməlləri özünə bədədilmiş və havalarına tabe olan, havalara tabe olan adam bir ola bilərmi? Allah Subhanahu taala bu ayətdə Allahdan olan dəlillə olan kəsi dəlilsiz adamla müqayisə edərək deyir ki, yəni bu insanlar bir deyillər. Dəlilsiz olan insan ayətə görə Allah Subhanahu deyir ki, həmən insan havalara tabe olub. Və indi mövzuya girməmişdən qabaq sual verilsə ki, şəfayətin şirk olan siğəsi, şəfayətin yəni şirk olan forması, şəkli nədir? Yəni, şəriətdə bunun hökmünü axtarmamışdan qabaq, əməlin özünün siğəsi ortaya qoyulmalıdır ki, bu əməl hansı əməldir ki, biz buna böyüşlük deyirik. Və bu, şəfaid mövzusunun üzərində şirk olan, böyük şirk olan siğə, forma ondan ibarətdir ki, Səhiyyə hədisdə, İmam Buxarının səhiyində keçən hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qiyamət günü insanlar Adəm əleyhissalamın yanına gələcəklər. Adam əleyhissalamdan Allahdan o günün hasanlaşmasını istəyəcəklər. Adam əleyhissalam Nuh əleyhissalamı göstərəcək. Nuh əleyhissalam İbrahim əleyhissalamı göstərəcək. İbrahim əleyhissalam Musa əleyhissalamı, Musa əleyhissalamı, İsa əleyhissalamı, İsa əleyhissalam da Muhammed s.ə.v göndərəcək ki, insanlar gəlib şəfaət istəyəcəklər. Və bu şəriətdə və bu hədisdə, digər hədislərdə Allah Rəsulunun zikr etdiyi bu şəfayət qiyamət günü olan bu şəfayət bu gün qiyamət qopmamışdan qabaq, qiyamət günü gəlməmişdən qabaq biz bu dünyada ikən bir insanın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinin yanına gedib qəbrinin başında durub Allah Rəsuluna müraciət edərək, xitab edərək: "Ey Allahın Rəsulu, qiyamət günü mənim şəfayətçim ol və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin yanına getmədən uzaqdan həmən bu çağırış etmək və yaxud da digər Peyğəmbərlərin və yaxud da salihlərin bu şəfayətin, bu kətlərdən başda Muhammed s.ə.v olmaqla istənilməsinin böyük şirk olması. Yəni, bizim bu əmələ böyük şirk deməyimiz bu formanın, bax bu cür, bu siğənin üzərindədir ki, biz buna böyük şirk deyirik. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, "Və kullu men a'ana ghayrahu ala amrin bi qawlihi aw fi'lihi faqad sara şəfi'an lahu." İbn Qayyim buyurur ki, hər bir kəs ki, özündən başqasına istənilən bir şeydə istəyir sözü ilə, istəyir feili ilə, kömək edirsə, həmən kömək edən adam kömək etdiyi kəsin şəfaətçisi olur. Və şəfaətü lilməşfuləhu həzə əsluhə və şəfaətin şəfaət olunana forması və bunun əsli bundan ibarətdir. Fə innə şəfi yəşfəu sahibil həcə Şeyx buyurur ki, şəfaət edən ehtiyacı olan kəsə şəfaət edən, kömək edən kəsdir. Və şəfayət sözünə İbn-i Qeym belə tərif verir. Şəfayət sözünün ərəbcədə mənası nəyəsə vasitə olmaq və vasitə də yalnız ehtiyacı olan kəsə hər hansı bir ehtiyacın ödənməsində edilən şeyə şəfayət deyilir. Şeyxin bu sözünə görə, İbn-i Qeymin sözünə görə. Və bu, əvvəl zikr etdiyim şəfayətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən istədilməsi Qurana görə Allah subhanə və tealənin kitabına görə və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə görə və əhl-i sünnət alimlərinin icmasına görə bu əməl böyük şirkdir. Və inşallah indi mən bunun üzərində birinci Quran ayətlərini zikr edəcəyəm. Sonra isə inşallah sünnətdən o əməlin şirk olması ilə bağlı hədislər zikr edəcəyəm. Və sonra İslam alimlərinin bu barədə inşallah sözlərini zikr edəcəyəm. Və bu üç mövzu üzərində Quran, sünnət və İslam alimlərinin sözləri. Bunun üzərində, bu söhbət əsnasında bu mövzu üzərində azğınlığa düşmüş insanların bəzi məşhur şübhələrini zikr edəcəyəm və onlara şəriətlə inşallah cavablar verəcəyəm. Birinci, Quran-ı Kerim, Allah Subhanahu və Teala'nın kitabı bu əməlin böyük şirk olmasını bildirir. Və Quran ayətləri ilə həmən bu əməlin böyük şirk olmasının 8 yönü var. Quran ayətləri ilə bu əməlin böyük şirk olmasının 8 yönü var. İnşallah bu 8 yönü inşallah indi bir-bir zikr edəcəyəm. Deməli, ilk olaraq bu əməlin Quran-ı kərimə görə böyük şirk olmasının birinci tərəfi, birinci yönü odur ki, şəfayət Allah subhanə və tealənin mülküdür. Allah subhanə və tealə Zümər surəsinin 44-cü ayətində buyurur ki, Qul lillahi şəfəətü cəmiən De ki, şəfayətin hamısı Allaha məxsusdur. Deməli, Peyğəmbərdən şəfayət istəyən kəs, Peyğəmbərdə olmayan bir şey istəyir. Sonra Allah subhanahu və teala Ənam surəsinin 51-ci ayəsində buyurur ki, وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ Əl-əyə Allah subhanahu teala buyurur ki, onunla, yəni Quranla öz rəblərinin qarşısında həşr olunmaqdan qorxanları, yəni iman əhlini qorxuz. Onların, iman əhli hələ ki, bu dünyada olarkən, Allah s.ə.q. buyur ki, onların Allahdan başqa nə dostu, vəlisi, nə də şəfayətçisi var. Bu birinci yöndür ki, Quran-ı kərimə görə Peyğəmbərdən, Peyğəmbərdən şəfayətin istənilməsinin böyük şirk olmasına dəlalət edir ki, şəfayət hal-hazırda Peyğəmbərdə şəfayət haqqı yoxdur. Deməli, bunun böyük şirk olmasının ikinci yönü, ikinci tərəfi Quran-ı kərimə görə bunu edən kəs Allahdan başqasına dua edir. Allah Subhanahu və Teala Cin surəsinin 18-ci ayətində buyurur ki: "Və ennel mesacidə lillahi fəla təd'u ma'allahi ahadə." Şübhəsiz ki, bütün məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla bərabər heç kəsə dua edib çağırmayın. Heç kəsə dua edib çağırmayın. Və Peyğəmbəri də dua edib şəfaət istəyən, çağıran kəs, şübhəsiz ki, Allahdan başqasına dua edib çağırır. Və həmçinin Allah subhanətə alə Qafir surəsinin 60-cı ayətində buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمْ عُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. İnnellezine yestekbirun an ibadati seyedkulun cehenneme daxirin. O kəslər ki, mənə ibadət etməyi təkəbbürlüklərinə sığışdırmırlar, onlar cəhənnəmə zəll olaraq gedəcəklər. Ayətin əvvəlində Allah subhanət hala buyurur ki, Rəbbini dedi ki, mənə dua edin, sonra deyir, mənə ibadət etməyə təkəbbürlüklərinə sığışdırmayan. Demək, dua ibadətdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əd-dua huvəl ibadə, dua ibadətdir. Və yaxud da başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əd-dua muhul ibadə, dua ibadətin özəyidir, iliyidir. Və sonra bu əməlin böyük şirk olmasının Quran-ı kərimdən üçüncü tərəfi, üçüncü yönü bu kəs Peyğəmbərin özünə belə nəhy olan şeyidir. Allah subhanahu və teala Ərəf surəsinin 188-ci ayətində buyurur ki, Qul lə əmliku li nəfsi nəf'ən və lə darran illə məşə Allah. De ki, mən özümə nə zərər, nə də fayda verə bilməyə malik deyirəm. Bu ayətə görə Allah Subhanahu taala peyğəmbərinə əmr edir ki, de ki, mən özümə zərər fayda verə bilməyə malik deyiləm. Deməli peyğəmbərdə zərər fayda verə bilmək qabiliyyəti yoxdur. Sonra Allah Subhanahu va taala Yunus surəsinin 106-cı ayətində buyurur ki: "Və la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka və la yadurruka." Sənə nə zərər, nə fayda verə bilməyəni dua edib çağırma. "Və in fa'alta", əgər sən bunu etsən, Fə innəkə idən minəz zalimin. Deməli, sən zalimlardansan. Allah subhanət hələ buyurur ki, sənə nə zərər, nə fayda verə bilməyəni çağırma. Öncəki ayətdə, Ərəf surəsi 188-ci ayətdə Allah subhanət hələ buyurur ki, de ki, mən özümə zərər, fayda verə bilməyə malik deyiləm. Deməli, Allah öz Peyğəmbərinə deyir ki, özün kimisini belə çağırma. Əgər bunu etsən, deməli, sən zalimlardansan. Təfsirində gəlir ki, zalimlardansan, yəni müşriklərdənsən. Sonra bu əməlin Quran-ı kərimdən böyük şirk olmasının dördüncü yönü, dördüncü tərəfi Bunu edən kəs, Peyğəmbər s.ə.v-i çağıran kəs, eşitməyəni çağırır. Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ gitmir. Allahdan başqa dua edib çağırdıqları qitmirə belə sahib deyir. bitmir xurmanın toxumunun üzərində olan pərdiyə deyilir. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İn tad'uhum la yesma'u du'akum." Əgər onlara dua edib çağırsanız, onlar sizin duanızı eşitməzlər. "Və la semi'u mastajabu lakum." Əgər lap eşitsələr də sizə cavab verə bilməzlər. "Və yevmel qiyamati yekfuruna bi şirkikum." Qiyamət günü isə sizin etdiyiniz şirki inkar edəcəklər. Bu ayətə görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allahdan başqa dua edib çağırdıqlarınız eşitmirlər eşitsələr də cavab verə bilməzlər və qiyamət günü isə sizin şirkinizi inkar edəcəklər. Bu Fatir surəsinin 13-14-cü ayətləri idi. Həmsinin Allah subhanətə ala Fatir surəsinin 22-ci ayətində buyurur ki, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعْ مَنْ فِي الْقُبُورِ Sən qəbirlərdə olanlara eşitdirən deyilsən. sən qəbirdə olanları eşitdilən deyilsən. Deməli, bu ayətin təfsirində təfsirçilər deyirlər ki, bu ayət kafirlərə aiddir. Yəni, sən qəlbi möhürlənmişləri eşitdirə bilməzsən. Yəni, kafirlərə hidayət verə bilməzsən. Lakin Allah subhanətələ qəlbi möhürlənmiş kafirləri qəbir əhlinə bəndədir. Ki, yəni sən qəbirdə olanı eşitdirə bilməzsən. Qəbirdə eşitməyən adamla qəlbi möhürlənmiş kafir eyni, ikisi də eyni misillədir. Beşinci Quran-ı Kerimdən bu əməlin böyük şirk olmasının tərəfi, beşinci yön, bu adam, Peyğəmbər s.ə.və dua edib çağıran adam, Qureyşin əməli nedir? Qureyşin əməli nə idi? Qureyş özləri ilə Allah arasında vasitə qoyaraq, onların vasitəsi ilə Allah ibadət edirdilər. Peyğəmbər s.ə.və çağırıb ondan şəfayət istəyən adam da eynən Qureyşin əməli nedir? Allah subhanahu və teala buyurur Yunus surəsinin 18-ci ayətində Və ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum və la yanfa'uhum və yəquluna haulai şufa'una indallah Onlar Allahdan başqa özlərinə nə zərər, nə fayda verə bilməyənlərə ibadət edirlər. Və deyirlər ki, bunlar Allahla bizim aramızda vasitəçilərimizdir, şəfayətçilərimizdir. Ətunəbbiun Allaha bimə la ya'lamu fis semavati vel ard. Siz Allaha səmalarda və yerdə bilmədiyi bir şey xəbər mi verirsiniz? Subhanahu və taala amma yüşrikun. Allah onların etdiyi şirkdən uzadır və nöqsansızdır. Və bu ayət dəlildir ki, Qureyş Latı, Mənatı, Üzzanı və digər ilahlarını Allahla öz aralarında şəfayətçi edərək onlara ibadət edirlər. Və sonra Allah subhanahu və teala Zümər surəsinin 3-cü ayətində buyurur ki, Ələ lilləhi dinu xalis vəl-ləzīnə ittəxədu min dunihi əvliyə mə nə'buduhum illə liyuqarribunə ilə Allahi zülfə Xalis din Allaha məxsusdur. Allahdan başqa vəlilər götürən, ilahlar götürən kətlər deyirlər ki, biz onlara ibadət etmirik, yalnız onlar bizi Allaha yaxınlaşdırırlar. Və bu Qureyşin şirkinin əsər, əslidir, təməlidir ki, onlar özləri ilə Allah arasında vasitələr edirlər. Və bu da Quran-ı Kərimdən bu əməlin böyük şirk olmasının beşinci yönü idi. Və Quran-ı Kərimdən bu əməlin böyük şirk olmasının altıncı tərəfi, altıncı yönü odur ki, bu kəs Allahın bu əmələ bağladığı iki şərti pozur. Hansı ki, öndə zikr etdiyim hədisdə ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.və şəfayət haqqı verilib. Və Quran ayətləri bizə bildirir ki, Allah subhanahu və teala bu şəfayətə qiyamət günü iki şərt bağlayıb. Şərtin birincisi izindir, Allah subhanahu və teala'nın iznidir. Şərtin ikincisi isə rıda, Allah subhanahu teala'nın razılığıdır, rıza şərtidir. Allah subhanahu və teala Nəcm surəsinin 26-cı ayətində buyurur ki, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٍ İllə min bə'də ən yəzənəllahi limən yəşə və yərdə. Səmalarda neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfayət heç bir fayda vermir. Yalnız Allah izin verdikdən sonra və razı qaldığı, razı qaldığı kəsə. Deməli, qiyamət günü şəfayət edilən kəslərə Allah subhanə və teala şəfayət edənlərə izin verəcək şəfayət etmək üçün. İkindi isə şəfayət olunanlarsa Allahın razı qaldığı tövfid əhli olan kəslər olacaq Bu ümmətdən olan böyük günah sahibləri. Necə ki, bunu İslam alimləri bildirirlər. Sonra Allah subhanahu və teala Ənbiya surəsinin 28-ci ayətində buyurur ki, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى Şəfayət edənlər yalnız Allahın razı qaldığı kəslərə şəfayət edəcəklər. Sonra Allah subhanahu və teala Bəqərə surəsində 255-ci ayətdə buyurur ki, Mən zəlləzi yəşfə'u indəhu illə bi izni. Allahın yanında, Allahın izni olmadan kim şəfayət edə bilər? Sonra Allah subhanahu və teala Zuhruf surəsində 86-cı ayətdə buyurur ki, وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allahdan başqa dua edib çağırdıqları şəfayət edə bilmədilər. Malik deyirlər şəfayət etməyə. Yalnız haqqa bilərəkdən şəhadət edən kəslərdən başqa. Təfsirində bunun İmam Tavari, İmam Qurtubi deyir ki, bu dua edib çağırılanlar İsa aleyhissalamdır, Uzeyr aleyhissalamdır, hansı ki mələklərdir. Bunlar şəfayət etməyə malik deyirlər. Onlar yalnız haqqa şəhadət gətirənlərə, e, e, bilərəkdən haqqa şəhadət gətirənlərə şəfaat edəcəklər. Yəni, qiyamət günü şəfaat gətirənlər, haqqa bilərəkdən şəfaat gətirən, iman gətirənlərə şəfaat edəcəklər. Və ayətin əvvəlində Allah subhanətələ buyurur ki, şəfa, çağırılanlar, necə ki, xristiyanlar İsa aleyhissalamı, Məryəmi çağırıb onlardan şəfaat istəyirdilər. Allah subhanətələ bu ayətlə bildirir ki, onlar şəfaat etməyə malik deyirlər hal-hazırda onlar şəfaat etməyə malik deyillər. Qiyamət günü şəfaat gətirəcəklər haqqa bilərəkdən şəhadət gətirənlərə. Yedinci Quran-ı kərimdən bu əməlin böyük şirk olmasının yönü, yedinci tərəfi, bunu edən kəs, Peyğəmbər s.ə.və dua edib çağıran kəs, ondan şəfaat istəyən kəs, Allah Subhanahu və Teala'nın kamil eşitmə sifətini Peyğəmbər s.ə.və verir. Allah subhanahu wa ta'ala Şura surəsinin 11-ci ayətində buyurur ki, Leytəkə mislihi şeyun və huvəs səmiul basir. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Yəni Allahın mislində heç bir şey yoxdur. Və o eşidəndir və görəndir. Deməli, ayətin başında Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, onun mislində heç bir şey yoxdur. Sonra isə Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, o eşidir və görür. Biz də eşidib görürük. Ancaq Allah subhanətələ buyurur ki, onun mislində heç bir şey yoxdur. Allah subhanətələ eşitməyə, görməyə kamildir. Bizimsə eşidib görməyimiz naqisdir. Allah subhanə və teala hər şeyi, hər yeri görür. Ancaq biz isə hər şeyi, hər yeri eşitmirik, görmürük. Və Peyğəmbəri çağıran adam eyni vaxtda müxtəlif yerlərdən, müxtəlif ölkələrdən Peyğəmbəri çağıran insanlar Mütləqdir ki, Peyğəmbər s.ə.v bunların hamısını eşitmir. Peyğəmbər s.ə.v sağ olduğu vaxtda belə ona 10 adam eyni vaxtda çağırsaydı hamısını eşitə bilməzdi. Və bu etiqatda olan insanlar ki, Peyğəmbər s.ə.v eşidir və duanı Allaha çatdırır. Bunlar Allah subhanə və teala'nın bu ayətə görə kamil eşitmə sifətini Peyğəmbər s.ə.və verirlər. Və bu da Allah subhanə və teala'nın əsma sifətində, ad və sifətlər tövhidində şirkə yol açır. Sonra bu əməlin Quran-ı kərimdən şirk olmasının 8-ci yönü, 8-ci və sonuncu yönü bu adam Allahdan başqasından kömək istəyir və Allahdan başqasından həmən kəsin bazarmadığı kömək istəyir. Allah Subhanahu və Teala Fatihə surəsinin 5-ci ayətində buyurur ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Bu ayətə görə tövfid əhli yalnız Allah subhanahu və tealədən kömək istəyir. Və lakin Quran və sünnətdən bir bilirik ki, kömək ümumiyyətcə iki qismə bölünür yalnız Allahın bazardığı işlər, bu şeyləri yalnız Allah spontanədən istəmək lazımdır. Və bu şeylər Allahdan başqasından istənildikdə böyük şirk olur. İbadətdə şirk ortaya çıxır. Və lakin məxluqun bazardığı şeylərdə həmən məxluqdan köməyin istənilməsi şirk deyil. Çünki Allah subhanəhə və teala Quran-ı kərimdə Musa aleyhissalamla bağlanan ayətdə buyurur ki, وَاِسْتَخَافَهُ الَّذ۪ينَ وَاسْتَخَافَهُ الَّذ۪ي min şiətihi aləl-ləzi min aduvvihi. Musadan öz şiəsindən, tərəfdarından olan birisi düşməninə qarşı kömək istədi. Və istəğəsəhəl-ləzi kömək istədi Musadan. Musadan hansı kömək istədi? Düşməninə qarşı kömək. Musanın bazardığı bir şeydir bu. Musa aleyhissalam da ayətdə zikr olunur ki, gəldi, həmən insanı vurdu, həmən insanda öldü. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala başqa bir ayətdə buyurur ki, وَاِنْ اِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ Əgər onlar sizdən dində kömək istəsələr, sizə onlara kömək eləmək düşür. Deməli, bu kömək nədir? Hərbdə olan köməkdir. Əgər bir insan bir insana bazardığı bir şeydə kömək edirsə, bir insan başqa birisindən bazardığı bir şeyin köməyini istəyirsə, bu şəriətlə mübah olan bir köməkdir. Lakin ibadət olan kömək, Necə ki, bir yaxşı ayətdə zikr etdim, Allah subhanahu wa ta'ala Fatihə surətinin 5-ci ayətində buyurur ki, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Və bu kömək, ayətdəki kömək, yalnız Allahın bazardığı köməkdir. Və bu şəfayət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən istənilən şəfayət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin bazarmadığı bir şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm eşitmir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən həmin şəfaət qiyamət günü istəniləcək və sonra iki şərtdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaət edəcək. Və bu şeylər yerində olmadığı müddətcə Peyğəmbərdən bu şəfaəti istəyən insan Peyğəmbərin bacarmadığı köməyi ondan istəməyi ilə yenə Fatihə surətinin 5-ci ayətini polaraq şirk etmiş olur. Və bu 8 yön Qurani-Kərimin ayətləri ilə bu əməlin böyük şirk olmasına dəlalət edir. Və sonra bu Quran-ı kərimdən dəlilləri zikr etdikdən sonra bu 8 yönü zikr etdikdən sonra bu mövzuda bu ayətlər zikr olunan vaxtı hal-hazırda müxalif tərəflər bu mövzuda azınlığa düşmüş tərəflərin bir etirazı var, bir şübhəsi var. Ona inşallah belə cavab verəcək. Hə? Bu əmələ şirk deməyənlər deyirlər ki, bu ayətlər bu əməlin şirk olmasına dəlalət etmir. Və deyirlər ki, bu ayət, bu ayətlər Qureyşə görə nazil olub, bu ayətlərdə Peyğəmbərin şəfayəti zikr olunmur və ilaxır. Və bu şübhəyə cavab olaraq deyirəm ki, usulü təfsirdə məşhur olan qaydada deyilir ki, Əl-ibrətu bi umumul əlfəz, lə bi xüsusul əsbəb. Quran-ı Kerim, Quran Kerimin ayətlərində ibrət, xəbərdarlıq, ləfslərin ümumiliyindədir, səbəblərin xüsusiliyində yox. Və yaxud da başqa bir usul təfsir qaydasında deyilir ki, وَالنُّزُولُ الْآيَةِ عَامَّةٌ عَلَى وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ لَا يُخَسِّسُ الْعَامِ Ayətin nazil olma səbəbləri ümumidir. Lakin xüsusi vaqiəyə görə nazil olması ümumiliyi xüsusiləşdirmir. Yəni, Qureyşə görə nazil olan, duada olan, şəfayətdə olan şirk, sonradan gələn bir qövm öz Peyğəmbərini həmən hala, ayətdə zikr olunan hala salır, Peyğəmbərdən şəfayət istəyirsə, həmən ayətin hökmü olduğu kimi qalır. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah <clears throat> Məcmul Fatava 16-cı cild 148-ci səhifədə buyurur ki: "Fələ yəqulu Muslim ən ayətəz-zihar ləm yədxul fihə illə Əvs ibn Samit və ayətül-la'an ləm yədxul fihə illə Asim ibn Adi və ənə zəmməl-kuffar ləm yədxul fihə illə kuffar Qureyş və nəhvə zəlik mimmə la yəquluhu Muslim və la aqib." Şeyhul İslam buyurur ki, müsəlman deməz ki, zihar ayəti ona yalnız Əvz ibn Samit aiddir. Əvz ibn Samit daxildir bu ayətə. Çünki ona görə nazil olub. Və yaxud da çoxlu lənətləməklə bağlı olan ayət yalnız Əsim ibn Adiyə ayətdir. Çünki ona görə nazil olub. Və yaxud da kafirlərin danlanması Quran ayətlərində Ona, həmən danlağa yalnız Qureyşin kafirlərə aiddir. Onlar daxildirlər buna. Bu cür şeylər və nəhvə zəlik, bu cür şeyləri İbn Teymiyyə deyir ki, bunu müsəlman və ağlı olan adam deməz. Və sonra başqa bir şeyhul İslam, Şeyh Abdullah ibn Abdurrahman Əbu Bətin rahiməhullah, Durarus Səniyyə 10-cu cid 418-ci səhifədə buyurur ki, Əmmə qavli mən yəqul ənəl əyət illəti nuzilət bi hukmil müşrikin əvvəlin fələ tətənəvəlu mən fəalə fi'ləhum fəhədə kufrun azim. Deyir ki, o kəsin deməyi ki, əvvəlki müşriklərin, Qureyşdən olan müşriklərin hökmü ilə bağlı olan nazil olan ayətlər sonradan gəlib onların feilini edənlərə aid deyil. Və bu sözü demək kufrun azim, əzəmətli bir küfürdür. ويلزم منه أن الهدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وإن قردوا فلا يهد الزاني اليوم ولا تقتى يد السارق وبطل حكم القرآن Şeyh buyurur ki, əgər bu fikirdə olmaq, yəni bu fikirdə olmaq insana onu məcbur edir ki, onda gərək deyəsən ki, Quran-ı kərimdə zikr olunan həddlər, cəzalar, o kəslər üçündür ki, onlar həmən cəzaları alıblar və dünyalarını dəyişib gediblər. Və bugünkü gün zinakara hədd tətbiq eləmək olmaz. Çünki həddin nazil olduğu adam həddi cəzasını alıb və dünyasını dəyişib. Və yaxud da bugün oğrunun əlini kəsmək olmaz. Çünki nazil olan ayət oğrunun əlinin kəsilməsi ilə bağlı nazil olan adama tətbiq olunub, o da dünyasını dəyişib. Və bu fikirdə olmaq nə, nəyə gətirib çıxardır? Onda bu tilə hökmül Quran, Quranın hökmü batıl olur. Quranın hökmləri yox oldu, iptal oldu, getdi. Və şeyx Əbu Bətin başda buyurur ki, Demək ki, əvvəlki müşriklərə görə nazil olmuş ayətlər bu gün onların feilini işləyən kəslərə aid deyil. Bu, kufrun azim, əzəmətli bir küfürdür. Bunu deməyin özü, özü müstəqil şəkildə bir küfürdür ki, əvvəlki müşriklərə görə nazil olan ayətlər bugünkülərə aid deyil. Və inşallah burada bu ayətlərlə bağlı olan hissəni bitirirəm. İnşallah indi sünnətdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin hədislərindən bu əməlin şirk olması barədə olan inşallah hədislər zikr edəyəm. Deməli, İmam Tirmizi Abdullah bin Abbasdan rəvayət etdiyi hədisdə İbn Abbas buyurur ki, Kuntu xalfən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yevmən fəqalə ya quləm inni uallimuka kəlimət ihfəzilləhə yəhvəzkə احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا istəəntə fəstəin billah İbn Abbas buyurur ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minikdə arxasındaydın. Mənə dedi ki, ey oğlan, sənə bəzi kəlmələr öyrədəcəyəm. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allahı qoru, onu daim qarşında taparsan. Və izə səəltə nə istəsən, Allahdan istə. Və izə istəyəntə, əgər kömək istəsən, fəstəin billəh, yalnız Allahdan kömək istə. Və ələm ənəl ümmətə ləv ictəməət ələ ən yənfəuqə bi şeyin ləm yənfəuqə illə bi şeyin qad qətəbəhullahu lək. Və bil ki, bütün ümmət cəm orta bir yerə ki, sənə bir fayda versin, Allahın sənə qabaqdan yazdığından başqa sənə heç bir fayda verə bilməzlər. Və in ictəməu ələ ən yədurruqə bi şeyin ləm yədurruqə illə bi şeyin qad qətəbəllahu lək və bir yerə ümmət cəm olsa ki, sənə bir zərər versinlər, Allahın sənə qabaqcadan yazdığı zərərdən başqa heç bir zərər verə bilməzlər. Və rəqəd rufiətəl əqləm və cəffətü suhuf. Qələmlər qaldırılmışdır və vərəqlər də qurumuşdur. İkinci hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə mətəl insan inqətə əməluhu illə min sələsin." Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər insan öldüsə, onun bütün əməli kəsilir. Üç şeydən başqa. Sədəqətin cəriyyətin, qalıcı, davam edən sədəqə, əv ilmin yuntəfəu bihi və yaxud da faydalanan elm. Üçüncü, əv vələdin yəd'u ləhu və yaxud özündən sonra onun üçün dua edən övlad. Deməli, bu hədisə görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, insan öldükdə onun bütün əməli kəsilir. Və Şeyx Ali Əl-Xudeyri bu hədisi dəlil gətirərək buyurur ki, bu hədis səhih müslümdədir. İnsan öldükdə onun bütün əməli kəsilir. Deməli, insanın eşitməsi də kəsilir. Bu hədisə görə. Üçüncü hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Abdullah ibn Məsudun rəvayət etdiyi hədisdir bu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən mətə və huvə yəd'u lilləhə niddən daxilənlər. Kim Allahdan başqasına dua edərək, ona Allaha bənd edərək dua edib, ölərsə cəhənnəmə daxil olar. Bu hədisi İmam Buxar rəvayət edir. Dördüncü hədis Rava Məlik fil Muvatta ənnə Rasuləllahi sallallahu aleyhi səlləmə qal. İmam Məlik Muvattada rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurub ki, Allahümmə lə təcəl qabri vəsənən yu'bəd. Allahım qəbrimi ibadət edilən bütə çevirmə. İştəddə qadabullahi alə qavmin ittəxədu qubura ənbiyaihim məsacid. O qövmlər ki, öz peyğəmbərlərinin qəbirlərinin üzərində məscidlər tikiblər, Allahın qədəbi onlara şiddətlidir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahım qəbrimi ibadət olunan bütə çevirmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinin yanında durub peyğəmbərdən şəfaət istəyən insanlar istəsələr də, istəməsələr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrini bütə çevirirlər. <clears throat> Beşinci hədisdə İmam Buxarın rəvayət etdiyi hədisdə Əbu Hureyra radiyallahu anhu buyurur ki, Allah subhanahu və teala'nın bu ayəti və ənzir əşirətəkəl əqrəbin ən yaxın qohumlarını qorxuz. Şura surəsi 214-cü ayət. Bu ayət nazil olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qureyşə müraciət edərək dedi ki, Yə məşərə Qureyş, ey Qureyş, İşteru enfusakum. Öz nəfslərinizi satın alın. La uğni ankum minallahi şey. Mən Allahdan ses bir şeyə malik deyiləm. Ya Abbas ibn Abdülmutallib. Ey Abdülmutallibin oğlu Abbas. La uğni anka minallahi şey. Mən Allahdan sənə bir şeyə bir şeylə kömək etməyə malik deyiləm. Ya Safiyyətə ammətə Rasulillah. Ey Peyğəmbərin bibisi olan Safiyyə. Mən sənə lə uğni anki minallah şey. Sənə heç bir şey kömək etməyə malik deyirəm Allahdan. Və ya Fatimətu bintu Muhammed. Ey Muhammedin qızı Fatimə. Səlini min məli mə şi'ti. Mənim malımdan nə istəyirsənsə, məndən istəginən. Lə uğni anki minallah şey. Mən sənə Allahdan heç bir şey kömək eləməyə malik deyirəm. Şeyx Abdurrahman ibn Hasan rahiməhullah Fəthül Məciddə bu hədisi nəql edərək və sonra şərh edərək buyurur ki, Lə uğni ankum minəllahi şeyən Mən sizə Allahdan heç bir şeyə kömək etməyə malik deyirəm. Fih hüccətün alə mən təəlləqə aləl ənbiyə və salihin və rəqəbə iləyhim liyəşfəu ləhu və yənfəu əv yədfəu anhu fə innə dəlikə şirk. Şeyh buyurur ki, o kəslər ki, Peyğəmbərlərə və salihlərə bağlı qalırlar və onlardan şəfaat istəyirlər, onlardan fayda istəyirlər və yaxud da onlardan zərərin dəf edilməsini istəyirlər. Şübhəsiz ki, bu hədisə görə həmən bu əməl şirkdir. Və sonra indi bəzi İslam alimlərinin bu barədə inşallah sözlərini zikr edəcəyəm. İmam İbn Qeyyim rahiməhullah İğatətül Ləhvən və Mədərətül Səlikin kitablarında buyurur ki, وَمِنْ أَنْوَعِهِ اَيْ əşşirk Həmsinin şirkin növlərindəndir ki, tələbul həvaid minəl məvtə, ölülərdən ehtiyacların tələb edilməsi, vəl istiqatətu bihim, onlardan kömək istənilməsi, və təvəccüh iləyhim, onlara üz tutulması. Və həzə aslı şirkul ələm, bu aləmin şirkinin əslidir. Fə innəl meyyid qad inqatə əməluhu. Şübhəsiz ki, meyitin bütün əməli kəsilmişdir. Və huvə lə yəmliku li nəfsi darran və lə nəf'ən. Və meyit özünə nə zərər, nə də fayda verə bilməyə malik deyil. Fadlən əmmən istəqəzə bihi və səələhu qədə həcətihi əv səələhu ən yəşfə ləhu iləllahi fiyhə. Meyit özünə zərər fayda verə bilməyə malik deyil. Onda qalmış ki, ona, ondan kömək istəyən kəsə kömək etsin, fayda versin, ondan ehtiyacın ödənilməsini istəyən kəsə fayda verə bilsin və yaxud da ondan Allaha şəfayət etməsini istəyənə fayda verə bilsin. Meyit buna malik deyil. <clears throat> Abdurrahman bin Hasan ibn Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah Fəthül Məciddə 89-cu səhifədə buyurur. Mən mətə və huvə yəd'u lilləhi niddən daxələnlər. Kim Allahdan başqasına dua edərək, o kəsə Allaha tay tutaraq, dua edərək, ölərsə cəhənnəmə daxil olaraq. Şeyx bu hədisi zikr edir və sonra ardınca buyurur ki, Və fihi bəyanun ənnə dəvətə qeyrəllah fīmə lə yəqdir aleyhi illallah şirkun cəlik. Şeyh buyurur ki, bu hədisdə açıq hüccət vardır ki, Allahın Allahdan başqası, Allahdan başqası hansı ki o şeylərdə yalnız Allahın qüdrəti var. Kim ki Allahdan başqasına dua edib çağırıb istəyirsə, həmən əməl açıq şirkdir. Qət tələb-i şəfəəti minəl əmvət ölülərdən şəfaat istənilməsi kimi. Fə innəhə mulkun lillahi tealə. Şübhəsiz ki, o Allahın mülküdür. Yəni şəfaət Allahın mülküdür və biyədihi və Allahın əlindədir. Leysə biyədi qeyrihi. Allahdan başqasının əlində deyil. Min həşeyun fəhuvəl-ləzi ya'zin liş-şəfi an yəşfə fi men laqa Allah bil-ixlas və təvfid min əhlil-kəbair. Və Şəfayət Allahın əlində olan şeydir. Allahdan başqa heç bir kəsin əlində deyil. Ona izin verən şəfayətə Allahdır və qiyamət günü Allahla, ixlasla görüşən tövhid əhlinə, böyük günah sahibi olan tövhid əhlinə şəfayət edilməsinə Allah subhanətə alə qiyamət günü izin verəcəkdir. Şeyxin sözündə mövzumuza aid olan hissə hansı idi? Şeyx buyurur ki, Allahdan başqasına edilən dualar, hansı ki o şeylərə yalnız Allah qadirdir, bu açıq şirkdir kəttələb-i şəfə minəl ənvad. Ölülərdən şəfaat istənilməsi kimi. Şeyx İbn Useymin rahimehullah qavlu mufiddə buyurur ki: "Min aqsami du'a'il məxluq an tad'u məxluqan meyitan la yecuz bil vasa'ilil hissiyyə. La yucibu bil vasa'ilil hissiyyəl ma'luma. Və hada şirkun ekber aydan." Deyir ki, həmsinin məxluqa edilən duanın qismlərindəndir ki, meyit olan bir məxluqa dua edilir və o da hissiyat, eşitmə hissiyatı olmadığı, ona cavab vermədiyi haldadır. Və şübhəsiz ki, deyir bu əməl və hədə şirkun əkbər, bu böyük şirkdir. لأنه يدعو من كان هذا حاله حتى يعتقد أن له təsarrufan xafiyyan fil kavn. Deyir ki, şeyx, bu duanı edən adam, meyli çağıran adam, mümkündür ki, mümkün deyil ki, bu adamın halı çağıran adam onu çağırsın, o halda onu çağırır ki, bu adam eytiqat edir ki, həmən o meydin ümumiyyətcə nəyinsə olmasında kiçik də olsa bir bazarğı var. Yalnız bunu eytiqat edən adam onu çağıra bilər. <coughs> Şeyxül İslam Abdullah ibn Abdurrahman Əbu Bətin Rahiməhullah buyurur ki, Təhsis-ü Təqdis adlı kitabın 89-cu səhifəsində وَالْحَاسِلْ أَنَّ مَنْ سَوَّ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ في في استقداء الهavaic fəqəd dallə fi aqlihi və dinihi. Deyir ki, hasil odur ki, kim ehtiyacların ödənməsində meyitlə dirini bərabərləşdirir. Bu adam həm əqlində, həm də dinində azmış şəxsdir. Və nususul Qur'an kəsirətən fi ibtəli hədəl qavul. Və Qur'anın nasları bu sözün iptal edilməsində, batil edilməsində Qur'anın nasları çoxdur ki, bu əməlin batıl olmasını bildirir. <clears throat> Yəqul Şeyh Abdurrahman İbn Qasım, Şeyh Abdurrahman bin Qasım buyurur ki, əs seyful Məslul Ələ Əbid Rəsul adlı kitabın 50-ci səhifəsində buyurur ki, və kəzəlikə tələbü şəfaəti və qeyrihə minən-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və qeyrəhu bə'də məftihi kən yəqulə ya رسول işfili və ya أو əğisni və الله və ana fi hasbikə və yətlub minhu nəfən və dəfə darran və دفع ضرا min fi mühimmatihi və مهم في مهماته فهو أصل الشرك المشركين. buyurur ki və həmçinin Peyğəmbərdən və başqasından şəfayətin istənməsi. Məsələn, demək ki, Peyğəmbərin ölümündən sonra Ey Allahın rəsulu, mənə şəfayət et və yaxud da ey Allahın vəlisi, mənə kömək ol və yaxud da mənim imdadıma çat və bu cür və yaxud da onlardan fayda və zərəri istəmək, faydanın istəmək, zərərin dəf edilməsini istəmək və yaxud da onlara sığılmaq və bu əsl şirkül müşrikin, bu şey müşriklərin şirkinin əsridir. Şeyh Abdurrahman ibn Qasım buyurur. <clears throat> Və bəzi <clears throat> cahillər bu əməlin böyük şirk yox, bidət olduğunu söyləyirlər. Və bu sözlərini də, bu əmələ bidət hökmünü vermələri də ayətlər və hədislər üzərində deyil. Və bunun bidət olmasını ayətlərlə, hədislərlə ispat edə bilmirlər və ən əsas möhkəm dayandıqları şey bu əməlin bidət olmasının alimlərin sözlərinə dayanaraq ispat etməyə çağırırlar. Ən çox da istifadə etdikləri bu mövzuda alim Şeyhul İslam ibn Teymiyyənin buna bidət dediyini əsas gətirirlər və şeyxin sözlərini təhrif edirlər və yaxud da səhv başa düşürlər və iddia edirlər ki, bu əməl bidətdir. Deməli, bu yeni bir şey deyil. Bu yeni bir şey deyil. Şeyx Abdüllətif İbn Abdurrahmanın dönəmində İraqda yaşamış elm əhlindən birisi Davud İbn Cədis Əl-İraqi adında birisi Sulhul İxvən adında bir kitab yazır və həmən kitabda 50 mövzuda dəlil gətirərək bildirir ki, salihlərə dua etmək, onlardan, peyğəmbərlərdən şəfayət istəmək şirk deyil. Və həmən kitabında iddia edir ki, İbn Teymiyyə bu əmələ şirk deməyib. Və həmçinin həmən kitabda şirkdə cəhalətin üzr olmasını iddia edir. Və Şeyx Abdülcəlil, Şeyx Abdüllatif İbn Abdurrahman Rahiməhullah, şeyxin nəticəsidir. Davud ibn Cədid Əl-İraqiyə rəddiyə yazır və rəddiyənin adı Minhədü Təxsif Ət-Təqdif Fi Kəşf-i Şübhə Davud ibn Cədid adlı kitabdır. Və həmən kitabda Şeyx Abdüllətif Davud ibn Cədidin 50 gətirdiyi dəllin 11-nə rəddiyə verir, cavab verir və sonra şeyx dünyasını dəyişir. Və şeyx Abdüllətifdən sonra şeyxin tələbəsi olan şeyx Mahmud Şükrü Əl-Əlufi. Bu, Minhədü Təsis Ət-Təqdis kitabını tamamlayır və Davud ibn Cədis Əl-İraqiyə İbn Teymiyyə etdiyi iftiralar, sözlərin təhrif, səhv başa düşmək barədə rəddiyələr verir. Bu, 100 il bundan qabaq da bu şey olub və buna rəddiyə yazılıb. İbn Teymiyyə edilən bu iftira barəsində rəddiyə yazılıb ki, İbn Teymiyyə bu əmələ bidət demir, böyük şirk deyir. Sonra muasir alimlerden Şeyh Ali al hudeyri hafizahullah Kaşf-ı Şübhat'ın şerhinde İbn Teymiye'ye ait edilen bu şey ki İbn Teymiye bu amele bidat deyip buna bir fesla salak geniş reddiyeler verir. İbn Teymiye'nin sözünü səhv başa düşür, bəyaz təhrif edenlere. Sonra başka bir alim Salim İbn Said Əl-Miqbali adında şeyh İbn Teymiye'nin bu amele bidat diyen. ki, iddia edirlər ki, İbn Teymiyyə bu əmələ bidət deyib, onlara xüsusi bir rəddiyə, bir risalə yazıb ki, İbn Teymiyyə bu əmələ böyük şiş deyib. Və bu şeyləri oxumaqla həm köhnə alimlərdən, həm bugünün alimlərindən buna geniş rəddiyələr verilib. Ki, İbn Teymiyyə bu əmələ bidət yox, böyük kişilik deyir. Və İbn Teymiyyənin buna böyük kişilik dediyi sözləri, atıq sözləri mövcuddur. İbn Teymiyyənin Qaidətun Cəlilətun Fit Təvəssülü vəl Vəsilə adlı kitabı vardır. Həmən kitabda bir neçə yerdə bu amələ şeyx böyük şirk deyir. Şeyx Qaidətun Cəlilətun adlı kitabın 23-cü səhifəsində buyurur. فَهَذِهِ الْأَنْفَعُ مِنْ خِتَابِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَفِي مُغِيبِهِمْ وَخِتَابُ تَمَاثِيلِهِمْ هُوَ أَعْظَمُ أَنْوَاءِ الشِّرْكِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ Şeyh buyurur ki, və bu növdə olan kitablar mələklərə, peyğəmbərlərə, salihlərə, qəbirlərinin yanında ölümlərindən sonra durub onları xitab eləmək, onların və yaxud da şəkillərinə, heykəllərinə xitab eləmək, bu, müşriklərdə olan şirkin ən əzəmətlilərindəndir. Şeyh Hristiyan İbn Teymiyyə buyur. Həmsinin həmən kitabın Qaidətun Cəlilətun adlı kitabın 40-cı səhifəsində Şeyhül İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, وهذا ونحفه نحفه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم من المشرikين الذين يدعون غير Allah. Və deyir, bu və digər şeylər bəyan edir ki, açıqlayır ki, həqiqətən o kəslər ki, peyğəmbərlərə və salihlərə ölümlərindən sonra qəbirlərinin yanında dayanıb dua edirlər, dua edirlər. Bu adamlar minəl müşrikin, müşriklərdəndirlər, hansılar ki, Allahdan başqasına dua edirlər. Və həmsinin yenə həmən bu kitabın Qaidətun Cəliyyətun Fit Təvəssülü və Vasilə adlı kitabın 148-ci səhifətində Şeyx buyurur ki, Fəməndə əl-məxluqin minəl-məvtə vəl-qaibin və istəğəsə bihim mə ənə həzə əmrun ləm yəmur bihilləh və lə rəsuləhə əmrun icəv və lə istihbəb. Şeyx buyurur ki, o kəs ki, ölülərdən olan məxluqlara dua edib çağırır və qeybdə olanları çağırır, onlardan kömək istəyir. Hansı ki, bu əməl Allah və Rəsulunun əmr etmədiyi bir əməldir. Bu əməl nə vacibdir, nə də müstəhəbdir. Bunu edən kəs kənə mübtədiən fiddin, dində bidətçidir. Müşrikən bir Rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbinə isə şərik qoşan müşrikdir. Şeyx burada bu əməli edən adama həm bidətçi deyir, həm də müşrik deyir. İbn Teymiyyənin Şeyx Ali Al-Xudayr deyir ki, bidət deyə rast gəldiyi, rast gəlinən sözləri bu əməllə bağlı böyük şirkin üzərinə həml aparılmalıdır. Nəyə görə? Çünki əgər bir kiçik və yaxud da bir böyük iki şey varsa, böyük kiçiyin sərfində daxil ola bilməz. Kiçik böyüyün sərfinə daxil ola bilər. Çünki bidət, şirkin özü də bidət deyilə. Hə? Şirk bidət ola bilər. Ancaq böyük şirk kiçik bidətin içərisində daxil ola bilməz. Bu şəriətlə mümkün olmayan bir şeydir. Ona görə İbn Teymiyyənin yəni bu sözləri yalnız bu cür başa düşülməlidir. Bunu Aləl Xudeyri və başqa alimlər deyirlər. Sonra inşallah mən öndə zikr etmişdim ki, bu əməl Qurana görə, sünnətə görə və əhl-i sünnət alimlərinin icmasına görə böyük şişdir. Və indi icmanı nəql edən alimlər zikr edəcəyəm. Deməli, ilk öncə bu əməlin böyük şirk olmasının üzərində icma olduğunu Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvahab Navaqidil İslam, İslamı pozan 10 əməlin ikincisində buyurur ki, Mən cəələ beynəllahi Mən cəələ beynəhu və beynəllahi vəsait yəd'uhum və yəsəluhumu şəfə'ə və yətəvəqqələ aleyhim kəfərə icmən Kim özü ilə Allah arasında vasitələr edər onlara dua edər, onlardan şəfaat istəyər, onlara təvəkkül edər, həmən adam icma ilə kafir olar. Deməli, ilk öncə bu əməlin böyük şirk olmasını və bunun üzərində icma olduğunu nəql edir Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahab, rahiməhullah. Və bu, Navaqid İslamın ikincisinin üzərində durub, inşallah, bunun üzərində Navaqid İslamın ikincisinin üzərində bugünkü gün buna şirk deməyən kəflərin bir mühüm bir şübhələri vardır ki, inşallah ona cavab verəcəm inşallah ki, onlar bu Navaqidin ikincisinin üzərində buna etiraz edərək ki, bu böyük şirkin olmasına dəlalət etmir. İnşallah buna cavab verəcəyəm. Deməli, Navaqidil İslamın ikincisinin üzərində ortaya atılmış şübhəyə inşallah cavab verəcəm. Navaqid İslamın ikincisində deyilir ki, mən cəələ beynəhu və beynəllahi vəsait. Kim özü ilə Allah arasında vasitələr edər? Yədəuhum onlara dua edər. Və yəsəluhumu şəfə, onlardan şəfayət istəyər. Və yətəvəqqəlu aleyhim, onlara təvəkkül edər kəfərə icmən. Buna etiraf edən tərəf deyir ki, burada deyilir ki, kim özü ilə Allah arasında vasitə edər, sonra dua edər, sonra şəfaət istəyər, sonra təvəkkül edər, kafir olar icma ilə. Deyirlər ki, burada zikr olunan şeylər hamısı birlikdə baş verdikdə insan kafir olur. Ancaq şəfaət istəyirsə, bu dua deyil, təvəkkül etmir, vasitə etmir. Tək şəfaəti istəyən kafir olmur. Və bu, Navaqətin ikincisində olan icma da bu adama dəlalət etmir. Və bu şübhə çox zəif, həm də gülməli, həm də cahilcəsinə edilən bir etirazdır. Nəyə görə? Çünki Navaqid-ül İslamın ikincisində deyilən şeylərin hər biri öz-özlüyündə bir küfürdür. Şeyx buyurur ki, kim özü ilə Allah arasında vasitə edər, bu bir küfürdür. Kim vasitə ilə Allaha ibazə edirsə, Məkkə müşrikinin əməlidir. Bu bir küfürdür. Allahdan başqasına dua edərsə, deyir şeyx. Bu başqa bir küfürdür. Şəfaət istəyərsə, bu başqa bir küfürdür. Allahdan başqasına təvəkkül edərsə, təvəkküllə qəlb əməldir, ibadətin bir növüdür. Bu da başqa bir küfürdür. Bunların hamısı eyni bərabərdə icma ilə böyük küfürdür. Bunun hamısını birdən edən adam dörd dənə küfür edir. Birini edən bir küfr edir, ikisini edən iki küfr edir, üçünü edən üç küfr edir. Fərq etməz, hansı birini edirsə, adam kafir olur. Məsələn, misal olaraq, Navaqidil İslamın üçüncüsündə Muhammed ibn Abdullah buyurur ki, Mən ləm yükəffirəl müşrikin, kim müşriklər təkfir etməzsə, əv şəkkə fi küfrihim və yaxud onların kafir olmasına şübhə edərsə, əv səhhəhə məzhəbəhum və yaxud onların getdiyi yolu doğru görərsə, kəfərə. Adam ödü kafir olar. İndi bir insanın bu navaqid İslamın üçüncüsünə görə kafir olması üçün burada deyilən üç şeyin üçünün olması lazım deyil. Kim müşrikləri təkvir etməzsə, adam kafirdir. Kim müşrikləri təkvir edəndən sonra onların kafir olmasına şübhə edərsə, müşrikləri təkvir etməyinə baxmayaraq yenə kafirdir. Kim müşrikləri təkvir edər, onların kafir olmasına şübhə etməz, Lakin onların getdiyi yol doğru görərsə, yenə kafir olar. Müşrikləri təkfir etməsinin, onların küfrünə şək etməməsinin ona faydası yoxdur. Hər üç şey öz-özlüyündə küfürdür. Məsələn, başqa bir misal, fiqdə dəstəmat fəslində navaqidil vudu, dəstəmadı pozan şeylər var. Və məlumdur, bilir ki, dəstəmadı nə pozur? Ön və arxadan çıxan hər şey. Dəstəmadın pozulması üçün ön və arxadan çıxan şeyin birinin ortaya çıxması kifayətdir. Lazım deyil ki, dəstamadı pozan şeylərin hamısı baş versin ki, insanın dəstamadı pozulsun. Dəstamadı pozan bir amil varsa, dəstamad pozulmuş tayılır. Dəstamadı pozan amilin dördü lazım deyil ki, dəstamad pozulsun. Deməli, bu şübhə batil bir şübhədir ki, Navaqid-i İslamın ikincisi ilə bağlı, bugün insanlardan eşidirik biz bunu. Deməli, Navaqid-i İslamın ikincisinə görə Şeyhül İslam buyurur ki, kim Allahla ödə arasında vasitə edər, ona dua edər, ondan şəfayət istəyər, ona təvəkkül edər, icma ilə kafir olar. Deməli, şəfayətdə şeyxin icma nəqlinə görə şəfayət Allah, deməli, Peyğəmbərdən şəfayət istəmək icma ilə küfürdür. Və sonra Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın Kəşf-ü Şübhət adlı risaləsinin şərhində Ali Əl-Xudeyri, hafizəhullah, Kəşf-ü Şübhətin şərhində Peyğəmbərdən şəfayət istənilməsinin böyük şirk olmasının üzərində müxtəlif növdə icma nəql edir. Şeyx həmən bu Kəşf-ü Şübhətinin şərhində Aləl Xudeyr Hafizəhullah 92-ci səhifədən 94-cü səhifəyə qədər bu barədə danışır. Şeyx 6 növdə icma nəql edir ki, bu əməl böyük şirkdir. Əl-icmə'ül əvvəl Birinci icma, şeyx buyurur ki, Nəqələhu İbn Teymiyyə Birinci icmanı Aləl Xudeyri buyurur ki, İbn Teymiyyə nəql edib. Və huvə mən cəələ beynəhu və beynəllahi və sa'id yətəvəkkələ aleyhim və yəd'uhum və yəsəluhumu şəfəə kəfər icmən. O da ondan ibarətdir ki, kim özü ilə Allah arasında vasitələr edər, onlara təvəkkül edər, onlara dua edər, onlardan şəfayət istəyər, icma ilə kafir olar. İcmanın birinci, Ayar Xudeyri buyurur ki, birinci bu icmanı Şeyxül İslam ibn Teymiyyə nəql etmişdir. لأن ذلك كفعل العابد الأسلام القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. Çünki bu əməl, bu feil bütlərə ibadət edənlərin əməlidir ki, hansı ki onlar deyirdilər ki, ayətdə Allah Subhanahu taala buyurur, biz onlara yalnız bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Və nəqələ hədəl icmə cəmaətun min əhlil ilm iqraran. Həmçinin bu icmanı elm əhlindən olan bir cəmaat, elm əhlinin bir cəmaatı, toplumu bunu nəql ediblər. Onlardan Əl-İqnə, İqna kitabında və Şərhu fi Bəbil Murtəd, onun Murtədin Mürtəd babında gəlir. Vəl-İnsaf və İnsaf kitabında gəlir. Və İbn-i Mufli və bunu İbn-i Mufli nəql edir. Və həmsinin və kəzəlikə Muhammed ibn Abdülvahab fi nəvaqidil əşərə və həmsinin Muhammed ibn Abdülvahab bunu nəql edir. Öncə zikr etdiyimiz Navaqidil Famil ikincisində və həfiduhu Süleyman fit təysir. Həmsinin Muhammed ibn Abdülvahabın nəvəsi Süleyman bin Abdullah Təsir kitabında icmanın olduğunu nəql edir. Əl-İcmə'us-Səni, ikinci icma Nəqələhu Abdüllətif ibn Abdurrahman kəmə fi kitabı təəvəl münafiin. Deməli, bunu ikinci icmanı Abdüllətif ibn Abdurrahman təəvəl münafinin kitabında nəql edir. Qalə və deyir ki, vələv qalə ya valiyyallah işfili, əgər desə ki birisi, ey Allahın vəlisi, mənə şəfayətçi ol, fə innən nəfsə sual muharram. Və bu sual, bu cür dua haram duadır. Və tələbu şəfəəti minhum yüşbühü qavlən nəsara. Və bu cür şəfaət istəmək xristiyanların sözünə bənzəyir. Onlar deyirlər ki, Ya validətu əl-iləh işfi'ni, ey ilah olan validə anamız, yəni Məryəm sahib deyirlər ki, işfi'i lənə ilə iləh, bizə ilah yanında şəfayətçi ol. Və qəd əcmə'əl-muslimun və Şeyx Abdülətif buyurur ki, və qəd əcmə'əl-muslimun, müsəlmanlar icma edib ki, ən hədə şirk, bu şirkdir. Və idə səələhəm mü'təqidən təsirəhum, Və əgər bir insan onların nəyəsə təsir etməklərinə, onlarda nəyəsə təsir etmə qabiliyyətinin olmağına etiqaf edərək istəyərsə, fəhüvə əkbər. Bu, daha böyük şirk olur. Yəni, həm uluhiyyətdə, həm rububiyyətdə şirk olur. Əl-icmə'u səlis Üçüncü icma Nəqələhu aydən Abdüllətif İbn Abdurrahman Kəmə fi məcmul rəsail Deməli, həmsinin bunu yenə Abdurrahtif bin Abdurrahman Məcmur Rəsaildə nəql edir və həmsinin Dəəvəl münafinində də bunu nəql edir. Deyir ki, əmmə təkfir mən əcədə dua Allah və təvəkkül əleyhi səbəhu ittəqədə və ibad واتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وإغاثة لحواتهم وغير ذلك من أنواع عبادتهم وكلامهم أي العلماء فيه وفي تكفير من فعله أكثر من أن يهات bihi və yuxtar. Deyir ki, şeyx, Allahdan başqasına dua edilməsinin caiz olduğunu deyənin təkfiri və Allahdan başqasına təvəssül etməyin caiz olduğunu deyənin və Allahla özünün arasında vasitələr etməyin caiz olduğunu deyən kəsin eht ehtiyacların ödənməsində qəmlərin adanmasında və çətin anda köməyə yetişmək məsələlərində və, və başqa məsələlərdə və e, min ənvəyi ibadətihim fə kələmuhum eyl uləmə alimlərin bu barədə kəlamı və təkfiri mən fəələhu və bunu edənin təkfir edilməsi barəsindəki kəlamı min ən yuhad, əksər min ən yuhad əv yuhad, əv yuhdar yəni sayılmayacaq qədər, əhatə olunmayacaq qədər çoxdur alimlərin sözü barədə. Və qəd həkə icmə aleyhi qeyri vahid mimmən yəqtədi bihi və yərcu ileyhi min məşayixil İslam və aimmətil kiram. Deyir ki, bu barədə çox, yəni çox insan icma olduğunu nəql edib, heşayət edib. Bunlar, bu insanlar iqtida olunan adamlardır və İslamın dinin şeyxləridir ki, və hörmətli imamlardır ki, bunlara iqtida olunur və bu imamlardan bunun böyük şirk olduğunu icma edən çox saylı alimlər vardır. <clears throat> Əl-icma'u xas, xüsusi icma, Şeyx Aləl Xudeyri buyurur, Fəqəd əcmə uləmə Məkkə və Nəcd Əm 1343 Deməli, Şeyx buyurur ki, Məkkə və Nəcd alimləri Hicrətin 1343-cü ilində icma ediblər. Kəmə cə fi kitabil bəyanil mufid fimə ittəfəq aleyhi uləmə nəcd və min əqaidi təvhid. Deməli, bu e, bəyan, bəyanil mufid e, nəcd, nəcd alimlərinin tövfid etiqadında ittifaq etdikləri mövzular barəsində kitab var. Həmən kitabda deyilir ki, e, və nəhtəqid e, ənə şəfəətə mülkün lilləh vəhdəh Biz etiqad edirik ki, şəfayət yalnız Allahın mülküdür. Və lə təkunu illə limən əzinəllahu ləhu. Yalnız Allahın izin verdiyi kəsmi olacaqdır. Və lə yəşfəunə illə limən irtədə. Və şəfayət edənlər yalnız Allahın razı qaldığı kəslərə şəfayət edəcəklər. Və lə yərdəllahu illə əmmən ittəbə rusuləhu. Və Allah da yalnız öz rəsullarına tabi olan kəslərə razı olacaqdır bu şəfayət üçün. Fənətlubuhə minəllah, məlikuhə. Biz də onu həmən şəfayətin maliki olan Allahdan istəyirik. Və nəqulu Allahumma şəffi finə nəbiyyəkə məsələn. Məsələn, deyir ki, Allahım, Peyğəmbərini bizim üçün şəfayətçi et. Və lə nəqulu ya Rasulallah işvi lənə. Və demirik ki, ey Allahın Rəsulü, bir də şəfayətçi ol. Ləm yərid bihi kitab və lə sünnə. Kitab və sünnətdə buna, bu barədə heç bir şey vardı olmayıb. Və lə amələ sələf və sələf də belə bir əməl etməyib. Və lə fədələ mimmən yəfiqə bihil muslimun və müsəlmanların etimad etdiyi heç bir kəsdə bu barədə o adamdan söz ortaya çıxmayıb və nəbra iləllahi ənnəttəxidə vasitətən nuqarribunə iləllah və özümüzlə Allah arasında vasitələr etməkdən ki, o bizi Allaha yaxınlaşdırsın. Bundan Allaha sığınırıq. Əv təşfə lənə ində fənəkunu mimmən qalə Allah fihim və heç bir kəsdən də Allaha bir də şəfaat etməsini istəmirik. Və qad əqərrəv bi rububiyyətihi və əşrəku bi əbətihi. Biz rububiyyəti təsdiq edən, ibadətdə isə, üluhiyyətdə isə Allaha şərik qoşanlar kimi olmaq istəmirik. Və yəbudunə min dunilləhi ayəti zikr edir ki, onlar Allahdan başqasına ibadət edirlər və deyirlər ki, onlar bizimlə Allah arasında olan vasitəslərimizdir. Əl-İcma'ül-Xamis, 5-ci icma, Mə zəkərəhu Hamid ibn Nasır ibn Muammar fil fil hədiyyəti sünniyyə. Deməli, Hamid ibn Nasır ibn Muammar Hədiyyəti sünniyyə adlı kitabında nəql edir ki, ونحن نعلم بالضرورة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات Biz deyir, zəruri olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bilirik ki, o ümməti üçün heç bir kəsə, heç bir ölüyə dua etməyi bildirməyim, bildirməmişdir. Vələl ənbiyə vələ salihin, nə peyğəmbərlərə, nə də salihlərə. Vələ qeyrəhum, lə bil ləfsil istiqatə vələ qeyrihə, nə istiqatə, kömək ləfsi ilə, nə də başqa bir ləfslə. Bəl nə'ləm ənəhu nəhə ən kulli hədihil umur, əksinə və biz bilirik ki, bunun hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in nəhy etdiyi şeylərdəndir. Və ənə zəlikə minə şirkil əkbər. Və həmsinin bilirik ki, bu böyük şirkdir. Şeyx buyurur. Altıncı icma, Şeyx Aləl Xudeyri buyurur ki, əl-icma'u sədif, altıncı icma, icma'u sələfül qatibə, bütün sələfin birlikdə, bütövlükdə etdiyi icma. Alə ənnə şirk müşrikil ərəb huvə tələbü şəfəəti vəl vəsaid. Bütün sələf bütövlükdə hamısı icma etmişdir ki, ərəb müşrikinin şirki şəfaat istəməkdə və vasitə qoşmaqda idi. Necə ki, Allah subhanət hələ buyurur, Mə nə'buduhum illə liyuqarribunə iləllahi zülfə. Biz onlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Və yaxud da və yəqulunə həuləi şüfəəunə indallah. Və yaxud da onlar deyirdilər ki, onlar Allahla bizim aramızda olan şəfayətçilərimizdir. Deməli, burada inşallah Aləl Xudeyrinin Kəşv-ü Şübhətin şərhində bu əməlin altı növdə, bu əməlin üzərində altı növdə icmanın, İslam alimlərinin icmasının olduğunu nəql etdi. İndi isə bu mövzunun ətrafında olan məşhur şübhələr vardır ki, insanların dilində danışılan, çox deyilən bəzi şübhələr vardır ki, onlara inşallah cavab verəcəyəm. Şübhənin e, biri ondan ibarətdir ki, çox yerlərdə rast gəlilir. Nisə surəsinin 64-cü ayətinin üzərində Allah subhanahu və teala Nisə surəsinin 64-cü ayətində buyurur ki وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah subhanahu teala buyurur ki, onlar əgər nəfslərinə zülm etdikdən sonra sənin yanına gəlsəydilər və Allahdan bağışlanma diləsəydilər, sən də onlar üçün və Rəsul da onlar üçün Allahdan bağışlanma diləsəydi, onlar Allah tövbələri qəbul edən və rəhəmli olduğunu tapardılar. Və bu ayətin təfsirində, İbn Kəsirin təfsirində, Qurtubinin təfsirində belə bir qissə, belə bir hadisə nəql olunur. Utbi adında bir kəsdən Qurtubinin təfsirində, İbn Kəsirin təfsirində mövcuddur bu. Həkə əl-Utbi ənəv kənə cəlisə ində qabri sallallahu aleyhi səlləm. Utbi adında birisi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm qəbrinin yanında oturmuşdum. Fəcəəhu racülün fəqalə və deyir, bir kişi gəldi Kişi gəldi qəbrin yanına, bir bədəvi qəbrin yanına gəldi. Dedi ki, Əssəlamu aleykum ya Rasulallah, ey Allahın Rəsulü, sizə salam olsun. Mən bu ayətə eşitdim ki, Allah subhanətə Allah buyurur ki, onlar nəfslərinə zülm etdikləri halda sənin yanına gəlsəydilər və Allahdan bağışlanma diləsəydilər, Rəsul da onlar üçün istiğfar etsəydi, Allahı tövbələri qəbul edən və rəhimli olduğunu tapardılar. Və mən bu ayəti deyib bilib sənin yanıma gəlmişəm və səndən istəyirəm ki, Allahdan məni bağışlamış, bağışlamamı istəyəsən. Bu Utbə adında şəxs deyir ki, mən yuxuya getdim və yuxuda Muhammed s.ə.v gördüm və mənə dedi ki, ey Utbə, get o adamı çağır, ona de ki, Allah onu bağışlayıb. Və yuxudan oyananda həmən adamı axtardım. Utbə buyurur. Və bu əmələ Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə gəlib ondan Allaha dua etməsini istəməyin caiz olduğunu deyən adamlar bunu çox zikr edirlər. Və bu rəvayət barəsində Şeyxul İslam ibn Teymiyyə rahiməhullah Qaidətun Cəlilətun adlı kitabında bu rəvayətin münkər olduğunu bildirir. Bunun heç bir hədis elmində sənədinin olmadığını bildirir. Həmsinin müasirlərdən Salih Ali Şeyx Həzə məfəhimunə adlı kitabında buyurur ki, bu rəvayət münkər rəvayətdir. Müxaliflər dedikdə ki, əgər bu rəvayət münkər rəvayətdirsə, münkər rəvayətdirsə, nəyə görə bunu əhlüsünətin böyük təfsirçiləri kitablarına nəql etmişdilər? Cavabında alimlər bildirirlər ki, təfsirlərdə İmam Qurtubinin, Tabarinin, İbn Kəsirin və digər təfsirçilərin kitablarında çoxsali İsrailiyyətlər də mövcuddur. Yəni, ancaq o İsrailiyyətlər hüccət deyil bizim üçün. Sadəcə olaraq belə bir şeyin eşitdiklərini nəql edirlər. Onların bunu nəql etməsi o demək deyir ki, bu, bu əməlin dəllidir, bu əmələ caiz, bu əmələ icadə verən bir hüccətdir bu hədis. Əsla o şey, e, o cür dəlalət etmir bu şey, bu rəvayət. Və bu şübhə tam batıl bir şübhədir. Heç bir bunun əsli yoxdur. Deməli, başqa bir məşhur şübhə bu əmələ Peyğəmbərə dua edib ondan şəfayət istənilməsinin caiz olduğunu deyən kətlər sirə kitablarından dəlil gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədir döyüşündən sonra müşrikləri quyuya atır, meyitlərini və sonra onlara səslənir və səhabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verirlər ki, ölülər eşidirmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bəli, eşidir. Və bu hədisi dəlil gətirərək deyirlər ki, ölülər eşidir. Lakin bu hədis, Bədirdən sonra, Bədir döyüşündən sonra baş verən bu hədis, bu şeyin dəlili deyil. Ölüyə dua etməyin caizliyinə dəlalət etmir. Bu rəvayət İbn Hişamın, İbn Hişam rahimehullahın sirasında mövcuddur. Və bu e, bu Bədirdən sonra baş verən hadisənin ən səhih ləfsi Səhih Müslimdədir. İmam Müslimin səhihindədir. Sonra İmam Nəsai, İmam Əhməd Müsrədində, bir də İbn Hibban öz səhihində rəvayət edir. Ən səhih ləfs budur ki, Peyğəmbər s.ə.v Bədir döyüşündən sonra məşhur müşrikləri quyuya atdıqdan sonra səslənərək Peyğəmbər s.ə.v buyur ki, Ya əhləl qalib, ey çuxurda, quyuda olan kətlər, Həl vəcəttum mə vaadakum rabbukum haqqan, siz Rəbbinizin sizə verdiyi vədi tapdınızmı? Fə inni qad vəcədtu mə vəədəni Rabbi haqqən. Mən artıq Rəbbimin mənə vədini aldım. Yəni qələbə vədini. Qalə əshabuhu. Peyğəmbər s.ə.v bu qısab etdikdən sonra səhabələr dedilər ki, Ətukallimu qovmən məvta. Ey Allahın rəsulü, sən ölü bir qövmü danışdırırsan? Ölülərimi, ölülərimi danışdırırsan? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: Ləqəd alimu ənnəmə vəədəhum rabbuhum haqq. Onlar artıq Rəblərin onlara verdiyi vədin haqq olduğunu bildilər. Peyğəmbər s.ə.v cavabında demədi ki, onlar eşidirlər. Dedi ki, onlar Rəblərinin onlara verdiyi vədi bildilər. Və ən səhiy ləfs budur. Və sonra Alləmə Salih, e, Alləmə Salihli Heydan buyurur ki, bu ləfz, bu əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xüsusiyyətlərindəndir. Peyğəmbərə xas olan bir şeydir ki, müşrikləri basdırandan sonra onlara belə bir xitab edib. Bu hamıya xas olan bir şey deyil. Və həmçinin burada ölülərin eşitməyinə dair heç bir dəlil yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demədi ki, onlar eşidirlər. Dedi ki, onlar onlara Allahın verdiyi əzab vədini artıq bildilər. Və burada da ölülərin eşitməsinə heç bir dəlil yoxdur. Çünki Allah subhanət hələ ayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur ki, وَمَا أَنْتَ bimusmi mən fil qubur. Sən qəbirdə olanları eşitirən deyilsən. Və sonra başqa bir şübhə başqa bir şübhə şəfayəti Peyğəmbər s.ə.vələndən istənilməsinin şirk olmadığını deyən kəslər deyirlər ki, əgər şəfayət Peyğəmbər s.ə.və xas deyilsə, sırf Allahın mülkündədirsə, qiyamət qopandan sonra insanlar gələcəklər Peyğəmbərlərdən bunu istəyəcəklər. Və o vaxtı Peyğəmbərlərə hələl bu şəfayəti edilməsinin izni verilməyib. Əgər izin olmadan qabaq istənilirsə qiyamət günü. Nəyə görə o qiyamət günü insanlar o vaxtda müşrik olmurlar? Bu dünyada istəyəndə müşrik olurlar. Hansı ki, əgər izin verilməyibsə. Deməli, birincisi, e, Şeyhül İslam ibn Teymiyyə Aqidətül Vasiyədə buyurur ki, üç cür şəfayət vardır. Onun ikisi Peyğəmbər s.ə.və aiddir. Birinci, qiyamət günü insanlar Adəm ə.səlamın yanına gəlirlər Adəm əleyhissalamın yanına gəlirlər. Adəm əleyhissalam onları daha öz, özlərindən Nuh əleyhissalamın, Nuh əleyhissalam, İbrahim əleyhissalamın və Muhammed s.ə.və qədər belə göndərirlər. İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, bu birinci istənilən şəfayət cənnətə girmək üçün olan şəfayət deyil. Qiyamət gününün çətinliyini azaldılması üçün istənilən şəfayətdir. Ki, insanlar peyğəmbərlərin yanına ona görə gələcəklər ki, bu günün çətinliyi azalsın. Sonra peyğəmbər s.ə.v Allaha səcdə edib, Allah subhanətə alə şəfayəti istəyəndən sonra Peyğəmbər s.ə.və izin veriləndən sonra qalxıb. Peyğəmbər s.ə.v Allahın razı qaldığı kəslərə, izin verdiyi kəslərə şəfayət edəcək. Birinci Peyğəmbərlərə yaxınlaşılıb istənilən dua Allahdan bu cənnətə daxil olmaq, cəhənnəmdən xilas olmaq üçün edilən şəfayət deyil. Həmən günün çətinliyindən azaldılması üçün edilən şəfayətdir. İkincisi, Muhammed ibn Abdülahab kəşf şübhətdə şəfayətə caiz deyənlərə, şəfayətin peyğəmbərlərdən, salihlərdən ölü ikən istənilməsinə caiz deyən kəslərə rəddiyə verərək buyurur ki, Və ləhum şübhətun uxrə və onların başqa bir şübhəsi var. Onların deyəndə əvvəlki səhifələrə baxanda şeyx buyurur ki, Və lil müşrikinə şübhətun uxrə, müşriklərin başqa bir şübhəsi də vardır. Və sonra mövzunun davamiyyətində şeyx buyurur ki, وَلَهَمْ şübhətun uxra. Onların yenə başqa bir şübhəsi var, yəni müşriklərin. وَهِيَ مَا ذَكَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Deyir Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, qiyamət günü insanlar Adəmdən kömək istəyəcək, sonra Nuhdan, sonra İbrahimdən, sonra Musadan, sonra İsadan, hamısı özündən sonrakına göndərəcək və gəlib Peyğəmbər s.ə.v yanında dayanacaqlar. Və deyirlər ki, bu əmələ şirk deməyənlər, və hədə yədullu alə ənəl istiqətədə bi qeyri ilə leytə şirkən. Deyirlər, onda Allahdan başqasından kömək istəmək şirk deyil. Çünki Peyğəmbərlərdən istəyəcəklər. Vəl-cəvəbu ən təqul. Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdullah buyurur ki, o, bunun cavabında deyirsən. Subhanəl, Subhanə mən təbə alə qulubi ə'daihi. Öz düşmənlərinin qəlblərini möhürləyən Allah nöqsansızdır. Fə innəl istiğathətə bil məxluq alə mə yəqdir əleyhi lə nunkiruhə. Biz məxluqatdan bacardığı köməyi istəməyi inkar etmirik. Kəmə qalə təalə. Necə ki, Allah subhanət hələ buyurur, Fəstəğəsəhullədī min şiətihi aləllədī min aduvihi. Qasas surəsi 15-ci ayət. Ondan, yəni Musadan, öz şiəsindən, tərəfdarından olan birisi düşməninə qarşı kömək istədi. Və kəmə yəstəğisul insan bi əshəbi fil harb və qeyrihi fi əşyəin yəqdiru aleyhəl məxluq. Necə ki, insan hərbdə öz dostlarından və başqalarından bacardığı şeylərdə kömək istəyir. Və nəhnu ənkərnə istiqatətəl ibadə. Biz ibadət olan kömək istəməni inkar edirik. Əlləti yəfəlunəhə ində quburul əvliyə. Necə ki, onu övliyaların qəbirlərinin yanında edirlər. Və şeyh burada rəddiyə verir ki, Peyğəmbərlərdən istənilən kömək qiyamət günü onların bazardığı şeydir. Necə ki, diri insanın yanına gəlib ondan dua istəyirsən, qiyamət günü peyğəmbərlər diri olacaq, onlara gəlib onlardan dua istənəcək. İndi isə peyğəmbərlər ölüdlər. Yəni, qiyamət günü ilə bugün olan şeyin arasında fərq vardır ki, onlar sağ insanlar olacaq, onlara yaxınlaşıb həmən günün hasanlığını dua edilməsini istəyəcəklər. Və burada da heç bir şirk yoxdur. Və bu da bu əmələ şirk deməyən adamların məşhur şübhələrindəndir ki, inşallah bunu da zikr etdim. Və inşallah fikirləşirəm ki, bu şəfayət mövzusunun ətrafında bunun böyük şirk olması barəsində danışdığım bu şeylər haqqı istəyən adam, haqqa tabi olmaq istəyən adamsın inşallah kifayət edər. və və inşallah burada bu söhbəti inşallah dayandırıram və hər bir bu barədə eşidən kəsə, hər bir müsəlmana nəsiyyət edirəm ki, inşallah bu barədə elmsiz danışmasın və sonra həmçinin bütün müsəlmanlara nəsiyyət edirəm ki, bu barədə əhliyyəti olmayan insanlar bu barədə danışmasınlar və elmsiz mübahisə etməsinlər və bu mövzu barəsində yalnız əhliyyəti olan insanlara qulaq alsınlar, əhliyyəti olan bu barədə yazan, yazanların, alimlərin kitablarını oxusunlar və bu mövzunun fitnəsindən daim özlərini qorusunlar. Subhanəkə Allahın və bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ileyk.